Razlog tome jeste naša slabost. Što su muslimani slabi po kojoj god osnovi da ih mjeriš. Stoga je jedan od primarnih ciljeva i osnovnih zadaća muslimana danas, muslimanskih društava, da odgajaju generaciju. Pa da ih ostave na boljem nego na onome čemu su nas, naši očevi ostavili. Koji su okusili sve vrste poniženja koje čovjek može okusiti na ovoj zemlji. I onda došli sa generacijom koju nisu odgojili kako su ih trebali odgojiti, jer ni sami nisu znali i nakon toga ih ostavili na vjetrometini da se snalaze kao kada ostavite jetima bez roditelja. I sigurno da će takva situacija potrajati ako je uzvišeni Allah te barak je o teala ne promijeni, dok muslimani ne odgoje generaciju čija će, se, čija će riječ biti teška u društvu i čija će se riječ slušati. Mi smo u naših proteklih pet predavanja govorili o odgoju djece u islamu. I mislim da je naročito u današnjem vremenu velika obaveza da ja da govore o tome. Pored drugih stvari koje su svakako bitne, i ne kažemo da nema bitnijih od ti, obaveza je da govore o odgoju djece. Jer vrijeme prolazi, a dijete ostari na onome na čemu odraste. Pa ako nije odgojena u mladosti, teško će se odgojiti kada ostari. Mi smo govorili u zadnjem predavanju o propisima koji se tiču udaranja djece i o principima i pravilima koje čovjek mora uobziriti kada želi primijeniti ovu popravno odgojnu mjeru. Današnji odnos roditelja prema djeci kod mnogih muslimana odlazi u jednu od dvije krajnosti. Ili je pretjerana strogoća, ili je pretjerana blagost a jedno i drugo su šar i zlo, kada je u pitanju odgoj. Nijedno ni drugo ne daju željene rezultate. Niti pretjerana strogoća, niti nemar i blagost koja je mimo one koju roditelj treba imati prema svome djetetu. Određeni roditelji kada udaraju svoje dijete, udaraju dijete dok se ne zasite dok se ne umore osveta, znači prilikom kažnjavanja, što je svakako pogrešno. Vidio sam čovjeka koji udara svoje dijete, koje nema nikako više od šest ili sedam godina. Udara ga nogom u glavu i u druge dijelove tijela i uzima ga za uši i pljuje mu lice. Dobro, šta je to dijete moglo uraditi da ti tako postupaš sa njim? Nije moglo uraditi sigurno ništa. Da se na takav način kažnjava. Nego ti nisi naučio kako se dijete kažnjava i kako se dijete popravlja. Pa tako postupaš. Prošle godine na umri sam vidio čovjeka šamara dijete u haremu poslanikove salasrame džamije. Znači, tako se ni, ni, ni neprijatelj ne šamara i ne udara. Pa nisam se mogao strpiti, nego sam mu prišao i, osudio njegov postupak. I čovjek čovječe, boji se Allaha, šta radiš to? Kaže, ti ne znaš šta se desilo. A reko, šta se moglo desiti da tako dijete šamaraš? Kaže, izgubio se. Izišao negdje sa narodom, izgubio se. Pa dobro, star čovjek dođe sa 50, 60, 70 godina. Iako nije star sa 50, sa 60, u redu, se ne bi. Ovaj, pa se čovjek izgubi na hađu ili na umri. Šta je u tome čudno što se je dijete izgubilo? Tako ga šamaraš, a nalaziš se u, u gradu Allahovog poslanika, sam Allaho I tako mu želiš uljepšati umru. I da nosi lijepu uspomenu sa umre kako je dobio pet ili šest šamara koje će pamtiti u živi. Znači, to su greške u, u terbiji koje se dešavaju kod, kod mnogih muslimana. I to je ta pretjerana strogoća. Pa je dozvoljen udarac ili udaranje djeteta radi popravljanja stanja, a ne da ga slomiš. I da ga kažnjavaš kao što se kažnjava neprijatelj. Kao što je ta neumjerena blagost ili pretjerana blagost pogrdna. Dijete gađa babu sa daljinskim upravljačem u prisustvu gostiju. I on kaže, nemoj sine, pa vidiš da su nam došli gosti. To je pretjerana blagost. Baba je vješt, pa se može izmaknuti lijevo ili desno. No međutim, on tako postupa pred gostima kako onda postupa kada se sami upići? Pa jedno i drugo, znači niti pretjerana blagost, niti pretjerana strogoća ne daju rezultate koji se traže od terbi ili od odgoja. Kod neke djece je vidno i primjetno da su tvrdoglavi i da su uporni u svome stavu. Znači, kada nešto zacrta i kada nešto zamisli, on to mora ostvariti. I ide naprijed do zadnjeg. Kažu stručnjaci, učenjaci iz ove oblasti, da je takvo ponašanje djeteta do pete godine normalno. Znači da se dijete ponaša i da bude tako uporno i tvrdoglavo u svojim stavovima do pete godine da je to normalno. Nakon toga, već to je ahlak. I to je ponašanje koje djete sebi uzelo, koje se treba mijenjati. Koje se treba mijenjati. No međutim, ponekad roditelj svojim postupcima učini da se djete tako ponaša. Ti bivaš razlogom ili sebevom da djete znači zauzme takav, takav stav. Jer opterećuješ, na primjer, dijete nečim što ne može. Uhodiš ga. Svaku malu i veliku stvar ti moraš vidjeti šta je on uradio. Nema dijete svoje intime. Znači, sve ti moraš znati. Brojiš mu udisaje i izdisaje. I onda dovedeš, znači, dijete, ti do tog stepena, da tako postupa. Jer tvoje reakcije kada je on u pitanju su komentari i osude stalni komentari i osude. I onda dijete, ti mu, znači, svojim ponašanjem promijeniš njegov a, ahlak ili promijeniš njegovo, njegovo ponašanje. Jer to je mimo mogućnosti djeteta. Ljudi odrasli to ne mogu podnijeti. Da te neko uhodi svaku tvoju stopu i svaki korak. Gdje si bio, šta si uradio, šta si rekao, za svaku riješ da te obračunava. Pa to bi ti dosadilo. Ne znam ko da ti je majka, rođena i otac, to bi ti dosadilo. I možda bi jednoga dana reagovao. A da ne kažemo, da ne kažemo, dijete. <clears throat> Ima jedno pravilo koje je jako bitno kada je u pitanju odgoj djece. I mislim da to pravilo trebamo napisati i da je uvijek ispred naših očiju. Da ga imamo na umu. A to pravilo glasi Tifluke lejse ent. Tvoje dijete nije ti. Ha. Tvoje dijete nije ti. Ovo pravilo kada bismo razumjeli i kada bismo ga primijenili u životu, nestali bi mnogi problemi sa kojima se susrećemo kada je u pitanju odgoj djece. Nije ti dozvoljeno ni u kom slučaju da postupke svoga djeteta važeš sa svojim postupcima. Jer dijete tvoje nije ni u kom pogledu kao ti ni njegovo tijelo, ni njegov razum, ni njegovi postupci, ni ništa nije kao ti, pa kako ga onda možeš ravnati sa sobom? To bi bilo isto kao da čovjeka, seljaka, zemljoradnika, poljoprivrednika, dovedete kod građevinskog inženjera i kažete, pazi, mora nacrt i plan zgrade biti isti. I kada nije, kaže vaš seljak. Ista stvar razum seljaka i njegovo njegova spoznaja i njegova naučna deređa nije kao deređa inženjera i čovjeka koji je završio školu. Oni se razlikuju. U, uveliko se razlikuju. E moraš pristupati, znači svakom od njih, shodno onome što on posjeduje i shodno njegovim, znači njegovim mogućnostima. Pa, ako ne budeš imao ovo pravilo pred očima, dijete raste u pogrešnom odgoju. I onda nakon toga to se negativno reflektira u njegovom kasnijem životu. Neminovno. Neminovno da će on istu metodu primijeniti kad su njegova djeca u pitanju. Jer je tako odgojen. Teško je čovjeka promijeniti, teško je njegov odgoj promijeniti. Na primjer, dođe ti dijete iz škole, i donijelo loše ocjene ili lošu ocjenu iz jednog ispita. I ti kažeš njemu, slušaj, ja sam znao da si ti propalitet od prvog dana. Znači, kada ti ništa nisi pokazao što bi čovjeka razveselilo. To se vidi da si ti propalica i da ti to ne možeš i da ti to ne znaš i da si ti i pomnožiš ga sa nulom odmah. Mogao si mu reći, pogledaj, ove ocjene koje si donio, list mu pokažeš. Ja nisam zadovoljan sa ocjenama. I ja sam očekivao od tebe da će ocjene biti bolje. Jer znam da ti to možeš. Ali si podbacio zbog ovoga ili onoga razloga. A znam da ti to može. I uvje, uvjeren sam da će naredni put ocjene biti bolje nego što su sada. Pa si mu osudio šta, njegov nemar i njegov ispit koga je slabo uradio ali si mu s druge strane, i pokazao si svoju ljutnju, da nisi s tim zadovoljen, ali si mu s druge strane otvorio vrata nade. I kazao mu da će drugi ispit biti šta? Bolji od to. Pa nisi osudio njegovu ličnost, nego si osudio šta? Ocijeno. I zato je bitno kada osuđivaš čovjeka, ili kada mu prigovaraš, ili repliku daješ na njegov postupak, e, daj komentar na postupak. Nemoj spominjati njega, ti si takav, ti si... Ne, tvoj postupak, ti si u redu kao čovjek, tvoj postupak nije bio u redu. Pa se razlikuje kada ti kažeš čovjeku da on nije u redu i kada kažeš da šta, da postupak, jer jedna se stvar ni, može promijeniti, ali kada nešto u osnovi nije u redu, onda nema, to samo može promijeniti. A to se više ne može popravljati. je li tako? Ili je popravljanje toga jako, jako teško. ako se naljutiš za svaku stvar, djete to gleda, braćo, morate znati, ispomnjali smo to, koliko se sjećam, da je osnovni odgoj djeteta u kući. I ono što djete čini van kuće da je to u stvari, a ovaj jedan prenosnik, reflektor onoga što se dešava unutar četiri zida. Pa ako se ti ljutiš za svaku stvar, tvoje dijete odrasta u tom svijetu, u takvom jednom ambijentu. I ono će se ljutiti za, za svaku stvar, za sitni, za veliku i za malu. I zato vidite djecu, čiji su roditelji agresivni, da ni oni se ne mogu igrati sa djecom normalno. To je tako i ne može biti drugačije nikako. Osim da uzvišen je Allah zaođa dadne da djete bude, ali općenito, globalno govoreći, djeca su takva. Jer djete raste i ona se ne može igrati, ona se stalno ljuti. On je stalno protiv, njemu je, on osjeća stalno da mu učini kakva nepravda i tako dalje. Jer raste, znači, u takvom jednom okruženju i u jednom takvom odgoju. A da ne govorimo o tome kada odraste kakav će biti. Bez sumnje i kakve. I sa prijateljima, i sa rođacima, i sa roditeljima, i sa e, vraćnim drugom i, i tako, i tako dalje. Imaju brojne osobine koje treba čovjek koji je odgajatelj da ima pri sebi da bi njegov odgoj bio produktivan. Mi ćemo spomenuti nekoliko tih osobina i kratko nešto o njima kazati. A došle su i mnoge od njih kroz naš govor, znači o odgajanju i doći će u narednim predavanjima koje ćemo imati inšalno tela o ovoj, o ovoj temi. Prvo, blagost i nježnost. Prva osobina koju čovjek odgajatelj mora imati pri sebi je blagost i nježnost. Bileži ima muslim u svome sahih od, od Ibn Abbas radijallahu anhuma kaže, rekao je poslanik sallallahu sallame Ešeđu Abdul Kajsu inne fike hasletajni hasletajni juhibuhum Allahu wa Rasulu u tebi kaže, ili pri tebi imaju dva svojstva ta dva svojstva voli Allah te barak je ta'ala el hilmu wal enah nježnost i blagost. Pa je poslanik sa osrem pohvalio ešeđu ova dva svojstva i kazao da ih uzvišeni Allah te barak je o teala voli. I došlo je kod imama Ahmeda sa dobrim lancem prenosilaca, a neki ovaj hadis ocjenuju kao sahih, kao vjerodostojan, da je poslanik sa osrem rekao el kelimetu el lejinetu sadaka Lijepa, blaga, nježna riječ je sadaka. Znači da kažeš lijepu ili blagu, nježnu riječ, to je sadaka. Pogledajte, znači koliko poslanik sa osanama ovdje potencira na, na lijepu riječ, na blagost. I kaže uzvišeni Allah te barake wa ta'ala الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون Oni koji se klonu, koji se prođu velikih grijeha i nemorala i koji kada se naljute opraštaju ljudima. Kada se naljute šta rade? Opraštaju. Šta mislite onda kakvi su kada su zadovoljni? Ako oprostiš čovjeku kada si ljut na njega, onda ćeš mu kudi kamo lakše oprostiti kada si šta? Zadovoljan ili kada nisi ljut na njega. Pa je pohvalio one koji opraštaju kada su ljuti. Jer čovjek Lakše oprosti kada je u halu i stanju zadovoljstva. No međutim, kada je ljud, tada čovjek teško ili mnogi ljudi teško opraštaju. I došlo je kod imama Ebu Davuda u sunenu sa ispravnim lancem prenosilaca da je poslanik sa osaname rekao La jedhulu l'đennete el dževal ولا الجعذري neće ući u džennet dvije skupine ljudi. El džaval, to je čovjek koji je krut, koji je grub. Ol el džavari i čovjek koji je oholnik. Neće ući u džennet. Tako kaže ko? A pa Rasulullah sallallahu alaihi wa Neće ući u džennet. Jer čovjek koji je grub, neće nikome koji. Znači, samo, samo fesad će i nered po zemlji širiti. Kako u svojoj porodici, tako i mimo porodice. A čovjek isto koji je oholnik, Kako možeš obožavati Allaha, a ti ohol? I kako možeš surađivati sa ljudima, a ti ohol? Znači, nema niti suradnje, niti ima ispravnog, niti ima ispravnog obožavanja. I došlo kod imama Ahmeda od Huzeyfa radijallahu anhu, da je poslanik sa osadem rekao, Ela uhbiruku, ela uhbirukum bi šerri ibadillah. Zar nećete da vas obavijestim o, o, o najgorim Allahovim stvorenjima? Kažu, hoćemo Allahov poslaniče. Kaže, el fav, el mustek. Čovjek koji je grub i čovjek koji je oholnik. Ko kaže, šerru ibadillah. Najgori Allahovi robovi. Ko su najgori dvojica? Grubijan i oholnik. Pogledajte, najgori neće ući u džennet. Pogledajte kakvim svojstvima opisuju hadisi poslanika, sallallahu alaihi sallam. I bilež imam okije u svome dijelu Zuhd od Omera radijallahu anhu, da je rekao, Lejse šeju ne habbe ila Allahi azze ođel, wala e amme nefa'an minel hilm. Nema ni jednog svojstva koje je draže Allahu te barake o teala i koje je korisnije opće korisno od blagosti. Od blagosti. I o blagosti smo posebno govorili i o tome imamo posebno predavanje. Kaže Abdullah ibn Tahir, ušao sam kod Me'muna. Ko je Me'mun? Halifa bio u svoje vrijeme, halifa muslimana. Halifa muslimana, kaže, ušao sam kod njega, pa je rekao, pozvao je ja gulam, poziva slugu da dođe, kaže, dječače, zove ga tako. Pa se nije odazvao. Pa je rekao, ja gulam sa povišenim tonom, pa je dječak se javio, šta je? Prodala se na koga? Na halifu muslimana. Kaže, zar dječak ili sluga nema pravo da jede i da pije, dok se kaže, odmaknem, odmah vi ćeš dječače. Odmah me dozivaš. Kako ja, kaže, prava Ja Da nikakva prava. Kaže, Abdullah ibn Tahir, pa je Mun oborio glavu. Spustio glavu i gleda ispred sebe. Kaže, pa nisam sumnjao Nimalo da će mi narediti da mu odsjećam glavu. Da ga kaznim. Kako može tako da se ponaša sa halifom? Kaže, pa je šutao jedno vrijeme, pa je digao glavu, pa je rekao, o Abdullah. Kaže, kada čovjek popravi svoj ahlak i kada bude lijepog ahlaka, pogorša se ahlak njegovog sluge. A kaže, mi nećemo da budemo ružnog ahlaka da bi se popravio ahlak sluge. Jel u redu? Kako će popraviti ahlak sluge kada on bude sa njim žestok i oštar, tada će sluga biti u redu. No, međutim, kada se ti popraviš, kaže, ali mi, ovo je, ovo je pravilo. Neće čovjek zbog toga što mu neko čini nasile ili a, a, a, nepravdu, da i on njemu čini nepravdu. Ne. Ula tehul men haneke. I nemoj pronevjeriti onoga koje tebe pronevjerio. Imaš pravo na osvetu. To ti je šarija dozvolio. Ali nemaš pravo da mu činiš nepravdu, iako je tebe učinio nepravdu. Drugo svojstvo je El Kalbur Rahim, da ima čovjek blago srce, da ima milostivo srce. Da ima milostivo srce. I uzvišen je Allah te barek vela spominje rahmet u Kur'anu na više od dvije stotine mjesta. I došlo je, došla je skupina hadisa, veliki broj hadisa koji govore o ome, spomenut ću vam neke od njih. Bileže Buharije muslimu debu Hureyre radijallahu anhu da je poslanik sallallahu sallam rekao kada je uzvišen Allah stvorio ljude kada je stvorio stvorenja zapis, a, napisao je knjigu koja je kod njega iz Arša i u njoj stoji inna rahmeti taglibu ghadabi u toj knjizi stoji između ostalo što je zapisano moja milost je pretekla moju srđbu I bileži Buharija i Muslim također od Abdullah ibn Amra da je poslanik sa osaleme rekao milostivima smilovat će se milostivi. Smilujte se onima koji su na zemlji, smilovat će vam se onaj koji je na nebesima. I bileže i Muslim od Džarira ibn Abdullah al-Beđelija da je poslanik sa osaleme rekao Allah se neće smilovati onome ko nije milostiv prema ljudima. Ako nisi milostiv, neće ti se uzvišeni Allah smilovati. I došao kod imama al sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, od Ebu Sejid Al-Hudrija, da je poslanik sa osvrame rekao da u ta'alemune kadre rahmeti Allah let tekeltum alija. Da znate a obim Allahove tebarake od ta'ala milosti, na nju biste se oslonili i ništa ne biste radili. Kada bi čovjek znao kolika je Allahov milost, kazao bi gotovo je. Ni namaz, ni post, zirkat, ni hađ, ni ništa. Završeno. Nemoguće džemljet je i ništa drugo. Kada bi znao šta? obima, jer on ima, devet, tebara je otala, ima 99 stotinu milosti, jednu je spustio nama, a 99 ostavio I od te jedne milosti svi ljudi, od Adem ali sam do zadnjeg čovjeka, vole svoju djecu, vole svoju rodbinu, vole svoje komšije, voliš e, Allahova stvorenja, voliš vjernike, voliš Allah, sve je zadržano šta u toj Pa koliko je milijardi i milijardi prošlo ljudi i koliko je te ljubavi kada bi se vagala, to bi to bi ispunilo i nebesa i zem, sve. To je samo jedna milost koja je spuštana među nas. Da je spuštano više milosti, ljudi možda, možda bi, Eh, određeni ljudi ovaj preselili od, od, od velike milosti od ljubavi prema djetetu i tako dalje. Možda bi ga počeo obožavati, a ja zan bilna, od te velike ljubavi. Pa je uzvišen Allah spustio samo jednu. A kaže se u jednoj predaji da svaka od tih milosti ispunjava ono što između nebesa i zemlje. Jedna. A šta mislite 29 koje su ostavljene za vjernika? Pa kaže da znate milost Allahovu te barak i otala, ne bi se ništa radili. I zato ovo čovjek kada zna, ovo mu daje morala i daje mu žara da radi i da ustaje na pravom putu, da zna da ima milostivog gospodara, boji se njegove kazne, da će ga kazniti za eventualne propuste, ali isto tako s druge strane se nadaš da ćeš da ćeš uspjeti, da će ti uzvišeni Allah ovaj ukazati nešto od svoje milosti, te barake, oteana. I bilež imam Tirmizi i ocjenjuje predaju kao vjerodostojnu od Abdullaha ibn Amra da je poslanik s.a.v. rekao Lejse minna men lem jerham sagirana Nije od nas ko nije milostiv prema djeci. Ovo je najjasniji hadis po ome pitanju. Lejse minna, nije od nas ko nije milostiv prema našim malima ili djeci, mlađima. Nije od nas. U jari pušarafa kebirina, i ko ne poznaje pravo starijeg. Nije od nas. Je čovjek koji se ne zna lijepo obhoditi prema djeci i čovjek koji ne zna poštovati starijeg nije od nas. Šta nije od nas? Nije to te dva, ta dva svojstva nisu od upute poslanika sa osrme, niti u tom segmentu on pripada Rasulullahu sa osrme i njegovom ahlaku ili njegovoj terbiji koju on, koju on upražnjavao nije od nas, znači ne znači ovdje da čovjek nije musliman. Nego nije u tom segmentu. I došlo je u predaj koju bliže vam Tirmiz Jebu Davud i kaže, imam Tirmiz i šeha Albani, rahimahullahu ta'ala, da je od Ebu Horeire i kažu da ova predaja dobra, da je poslanik sa osaneme rekao, La tunzeu rahmetu illa min šeqi. Rahmet neće biti odvojen osim iz srca pravog nesretnika. Ha. Čovjek koji nema rahmeta, Kako je došao onaj čovjek i kaže, kada je vidio poslanika sa osam da ljubi djecu? Kaže, Allah poslaniče, vi kaže, ljubite djecu? Kaže, imam desetero, Allah nikad jedno poljubio nisam. Kaže, evo emliku leke in kjana Allahu kad neza rahmete min kalbik. Kaže, pa šta ti ja mogu ako ti Allah odvojio milosti svoga srca? U, uskratio ti taj hajr, uskratio, uskratio ti tu blagodat. Ja zaista ne posjedujem onda ništa. I došlo u hadisu koga bježi vam tabarani sa dobrim lancem prenoslaca od Ebu Musa Rešarija, da je poslanik sa osanome rekao Len tu minu hatta tarahamu. Nećete vjerovati dok ne budete milostivi jedni prema drugima. Nećete vjerovati. Znači nema potpunog i pravog vjerovanja. Kaže Allah poslaniče, pa mi smo svi milostivi. Kaže, ma nije to. Nije kaže milost da budeš milostivi prema svome prijatelju, prema svom jaranu, ili prema svome ocu ili majici koji su blizu tebe, to svakako, nego kaže dok ne budeš milosti prema svim ljudima. Čenite. To je ta milost koja se traži u protivnom. Svi su ljudi milostivi prema, prema nekome. Treće, da savjetuje onoga koga odgaja ili dijete s vremena na vrijeme. Znači, i da bira pogodno vrijeme za savjetovanje. Došao muslimom sahihu da je Abdullah ibn Mesaud svakog četvrtka govorio ashabima. I obraćao im se. Pa su kazali jednog dana kada bi nam govorio o ashabu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kada bi nam govorio svaki dan da se okoristimo od znanja koje ti imaš, pa kaže ne. Poslanik, sallallahu alaihi nama je govorio jedan put sedmično. Pa bojim se, kaže, da vam ne dosadim. Pa ako bi dosadio čovjeku da mu govoriš o vjeri, da mu pričaš svaki dan, i to je zaista činjenica da je tako, što mislite onda kako je kada savjetuješ i ukazuješ na greške? Sigurno da to teže pada. Pa treba znači biti samo periodično i onoliko koliko je nužno i koliko je i koliko je potrebno. Pa ako bi dosadio onome ko koga savjetuješ ili, ili kome govoriš o vjeri, pa još teža je situacija u pogledu onoga ko ne voli u osnovi da mu govoriš. Ebu Hanita je govorio svojim učenicima, kaže, ne pričaj svoj fik, učenicima koje je poučavao e, Ebu Jusufu, Mohamedu, Zuferu i drugima, kaže, ne pričaj svoj fik, osim onome ko izgara za njim. Ha? Niko tebe neće prisiliti da doješ na silu, da sjedneš na kolini, da te slušaš o vjeri. Ne moraš niti takav zaslužuje da opće da sluša. Nego kaže, pričaj fik onome koji izgara za fikom i ko voli fik. Kaže, tome pričaj takav zaslužuje da mu, da mu pričaš i da mu govoriš. Pa nije svaka situacija i vrijeme nije pogodno da ljudima govoriš i da ga savjetuješ. Vi znate kada su dva čovjeka u džami se posvađala, pa jedan pocrvenio. Vratnje mu žile nabrekle od, od, od, od silne uh, ljutnje, Pa je rekao Rasulullah sallallahu alaihi vseleme, kaže, ja znam riječi koje kada bi ih kazao ovaj čovjek, otišlo bi od njega ono što je našao pri sebi. Znači, ljutnja koju ima, otišlo bi. Kaže, audhu billahi minja šetani rađim. Drugi ashab bio tu i odma je otišao i spomenuo mu te riječi. Kaže, čuo sam poslanika, sa sallallahu da kaže, kada bi ti rekao, audhu billahi minja šetani rađim, da bi prestala ljutnja. Pa se okrenuo prema njemu, kaže, etaranen međnuni, e, e, e, međnunen tarani, kaže, vidiš li ti, kaže da sam ja, smatraš me glupim, čuo da je to kazao ko? Poslanik sallallahu sallam. No, međutim, pogledajte ovdje dvije razlike. Resulullah sallallahu zna da vrijeme ljutnje nije vrijeme za savjetovanje. Pa je rekao, on je to samo dao kao komentar. Kaže, ja znam riječ, kada bi sada ovaj čovjek izgovorio, otišla bi ljutnja. U protivnom je poslanik sallallahu ustao do njega i ovaj rekao mu, o Allahov robe, da izgovori te i te riječi, otišla bi ljutnja. Ne, nije, nego je samo dao komentar. Ali ovaj ashab nije se mogao strpiti i nije poznavao ono što poznaje poslanik sa osrme, pa je otišao i obavijestio ga, pa je napravio šta? Gore. Pa nije svako vrijeme, kada je čovjek ljut, ne treba kazati idem ga ja nasavjetovati. Ne, čovjek se nasavjetuje tada. Pusti ga da se ohladi, da sve prođu događaj i onda nakon toga čovjek ima vremena da vrati film, znači da pogleda šta se dešavalo, da prizna svoju grešku i da nakon toga jeli, da, je, da, da, da nastoji je li, da, je, da je popravi koliko je u, u mogućnosti. Četvrta stvar, da uzme uvijek lakšu od dvije stvari da uzme uvijek lakšu od dvije stvari. Došlo je kod Buharije i kod muslima da je od Ajše radijallahu ta'ala da je kazala ma huđire Rasulullahi sallallahu alaihi wasallame bejne emreni kattu illa vohtare ej serahuma malem jekun ismen. Nije poslanik sa osreme nikada birao između dvije stvari, a da nije odabrao onom koja je lakša, u kojoj nema grije. Znači, kada je god imao priliku da bira između dvije stvari, uvijek je odabrao lakšu u kojoj nema grijeha. A kaže, ako je bio grijeh, onda je bio najdalji čovjek od toga. I dan je kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, on, oman takama Rasulullahi sallallahu sallam ili nefsihi min šein qat. Nikada poslanik sallallahu sallam nije se svetio zbog svoga prava. I ovo je jako bitna stvar. Ovo je ovo je biser koji ko sebi priušti i koga uzme ima će veliko dobro. Da se čovjek nikad ne sveti ljudima zbog svoga prava. Kako svoga prava? Neko ti učinio nepravdu tebi. Nije nepravdu islamu. Ti nisi islam. Kogod da si. Ti ne predstavljaš islam. Ti si musliman i čovjek od muslimana. I ako ti neko učini nepravdu, ne možeš kazati čini se nepravda islamu. Ne. Čini se nepravda tebi. Kada tebi neko učini nepravdu, nemoj se nikada ljudima sveti zbog nepravde koja je učinjena tebi. Osveti se kako je poslanik osvetio se kada se prekorači Allahove granice. I kada treba, mora biti kazna. Ili mora biti osveta ako je zaslužuje, ako je šarija traži. No međutim, ti kao osoba, što ti god ko uradi već unapred, oprosti čovjek, oprosti svim ljudima unapred što ti uradi. Šta god od muslimana ko da ti uradi, oprosti mu to već unaprijed. I nemoj se sveti zbog tvoga, tvoga prava. To nije radio najbolji rob koji imao pravo da se osveti svakome za njegov pogled koji nije bio na mjestu ili osmijeh koji nije upućen da mu se sveti, jer je bio najbolji Allahov rob e, koji je svojim stopalima gazio površinu zemaljske kugle, nije to radio, pa onda nemaš niti pravo da to radiš. Niti je to da hlaka musliman. Nemoj se svetiti zbog svoga prava i zbog svoje duše. Nego ako je osveta, onda neka bude radi Allaha te barake o i neka rad bude radi njegovih propisa i neka bude radi njegove vjere. Znači da čovjek izabere šta? Težu stvar, je li tako? Lakšu. Izabere lakšu stvar. Jer ponekad braće ljudi smatraju da je teže i da je to bolje i da je to sigurnije i da je to, i da je to od, od, od vjere tako. To je pogrešno. Kad dođe teža i lakša stvar, Šta je sigurnije od ovo dvoje uzeti? Ko će mi kazati? Ajde, caraj. Lakša, pravo sam. Bolje je uzeti, braće, onu stvar koja ima jači argument. Ha? Koja ima jače dokaze, ta se uzma. Imate vi ponekad dvije stvari. Jedna i druga. Ali jedna od njih ima jače argumente. Bilo da je lakša ili teža, koja ima jači argumente i koja je potvrđenija na što ako druga ima blijed ili slab argument, onda je preča ona koja ima jači argument. Ili u najmanju ruku da kažemo, možeš izabrati jedno i drugo. Ali kada se poistovije te dvije stvari, možeš i težu i lakšu, ali u šarijetu sve jedno što uradio, onda kažemo tebi je sunne da uzmeš šta? Lakšu i da sebe ne, opte, ne preopterećuješ, jer ako je poslanik, sa osam uzimao olakšice koje su osnovane u šarijetu, nemoj ti živ bio ići mimo toga. Govorimo o osnovanim olakšicama u šarijetu. Bileži vam Ahmed i Tabarani sa lancem za koga kaže Ahmed Šakir da je vjerodostojan. I kaže vam Rahice mi da je dobar, a šeheh Albani mu je prigovorio da je jedan čovjek došao Ibnu Omaru i kaže mu ja mogu, kaže, da postim na putu. Zar neću postiti? Mogu izdržati post na putu normalno, A vi znate kakav je bio post na putu njihovo vrijeme. Pustinje, deve, dugi putevi. Pa mu kaže Ibn Omar, ništa mu ne odgovara. Kaže, ja sam čuo poslanika, sallallahu alaihi sallam, čime mu odgovara? Hadisom. Nije mu rekao ni deni, nemoj, ni smiješ i ne smiješ, nego kaže, ja sam čuo poslanika, sallallahu alaihi sallam, da je rekao, Men nem jakbel ruhsat Allah, kane alaihi min al ism, mislo džibale arafe. Kaže, ko ne prihvati Allahovu olakšicu, on će imati grijeh koliko je brdo arefat. Šta, ko ne prihvati? Allahovu olakšicu, on će imati grijeh koliko je brdo arefat. I kako došlo u drugom hadisu, ko posti preko cijele godine, bilježi tabarani, taj hadis je šala je dobar, ko posti tokom cijele godine, bez prekida, kaže, on je ovako u džehennemskim okovima. Pa dobro, ja radim hajde, postim cijele godine, zašto sam u okovima? Nije to Poslanik sa osvrame rekao Davudov post, dan postiša, dan tekidaš, to je najbolji post. Kaže Abdullah ibn Amr, Allahu postiće, ja mogu više od toga, ja sam spreman. Kaže, nema više od toga, mogu bolje od toga? Kaže, nema bolje od toga. Završen. To je najbolji. I ako dodaš na to, onda se ponovo vratio na skalu od ozda. Nisi više gore, nego se vratio dole nazad. Jer vjera da braćo nije po osjećajima, po emocijama, po tvojim mišicama i po snagi, nego je vjera po dokazima i po argumentima i po uputi poslanika sallallahu alaihi wa alihi wa Ali ovdje govorimo o olakšicama koje imaju utemeljenje u šarijatu. Ovo je jako bitno. Ne olakšice koje su harami i neko dao olakšicu i onda čovjek, ne, ne, ne, nego olakšice koje imaju utemeljenje u argumentima. To su znači olakšice koje su validne u validne u šerijatu. Dalje, peta stvar, da čovjek bude daleko od, od sržbe. I o tome smo govorili, znači u prošlom predavanju spominjali neke pogrde sržbe. A, I neki su ispravni prethodnici govorili da se najmanje ljute najpametniji ljudi. A, najpametniji ljudi se kaže najmanje ljute. Jer srđba ti je najveći neprijatelj. Više tvoj razum ne vlada tobom, nego šeitan vlada tobom. I čini znači ono što želi i kako hoće. A tvoj razum je negdje po strani. Čeka, tek kada se čovjek odljuti ti kaže, subhanallah, kamo sreće da nisam radio to i to, kamo sreće da nisam rekao to i to, gotovo je. Pa je srđba tvoj veliki neprijatelj. Kaže šehol Islam ibnul Kajim u svome dijelu Al-Fawaid, ljudi, ljudi će, kaže, ući u džahnem sa tri strane, sa troje vrata ući će, kaže, sa vrata šehevata. To su šta? Strasti. Jer čovjek daje prijednost, prijednost svojim strastima nad propisima Allahovim tebarkom. I to smo jučer spomnjali na Dersu Akidi, jel tako? Kad daješ prijednost svojim strastima nad propisima Allahovim tebarak ili tebarkom. Pa ga to odvede u džahennem. Drugi će ući sa vrata šubuhata, a to sumnje. Pa sumnje rezultiraju krnjavošću u vjeri. Ili da na kraju čovjek posumnja u svoju vjeru. Pa da nema ispravno vjerovanje, da nema iman potpun. Ili da uništi njegovu osnovu, ili da uništi sve do osnove. I kaže treća vrata, vrata srđbe, koja će rezultirati kvarenjem odnosa između ljudi. I zaista je tako. Znači, Ibn Lukajim je ovdje pogodio, znači, a, način i, i razloge koji će ljude uvoditi u džahennem. Šehva, strasti, šubuhati sumnje i srđba, znači žestoka mržnja. Spominje imam El Mawardi u svome dijelu Edebu Dunja od Din na 251. stranici kaže Iyake wa izzetul ghadab fe inneha tufdi ila zulil i'tiza. Kaže, dobro se čuvaj one one velike srđbe. Kada čovjek biva van sebe. Jer kaže, ona vodi ka ponižavajućem izvinjenju. Je li tako? Razljutiš se, kažeš i onda kažeš halal, izvin. Je u Pa je preče je bilo da to nisi uradio, a da ne, jer je svako izvinjenje, svako traženje izvinjenja je halala je šta? Poniženje? kako poniženje. Uradio je znači nekome nepravdu, pa tražiš da te halali. To je poniženje. Pa je preće čovjeku da to ne radi i da sebe ne mora izlagati a, jeli, toj je situaciji. A došlo je u hadisu koga bilježi Abdejale Makdisi u svojom jednom na hadisu Muhtara a, od Enes Ibn Malika sa dobrim lancem pronosilaca da je poslanik sallallahu sallam rekao i jake o kulle emrin ju'tezaru minhu. Kaže, dobro se čuvaj svake stvari zbog koje ćeš se morati izvinjavati. Ovo su, braće, subhanallah, riječi poslanika, sallallahu sallam, su zaista dževami al kelim. Riječi je zgrovi tog značenja, koja jedna riječ je temelj za, za, za čovjeka u njegovom životu. Pazi se svega što ćeš se morati izvinjavati, onoga zbog čega ćeš se morati izvinjavati ljudima. Čuvaj se toga. I koliko bi stvari čovjek u svome životu poštedio sebe koliko bi neprijatnih situacija izbjegao kada bi ovaj hadis primjenio u svome životu. Kao što kaže u drugom hadisu kod Tirmizije, kada kažeš sa nekim, kada, e, sa nekim e, prijateljiš, nemoj ga, kaže, zavoljeti previše pretjeranom ljubavlju, kaže, možda jednoga dana ti bude među vama neprijateljstvo, pa će ti biti teško što je to neprijateljstvo palo od njega. A kaže, kada sa nekim neprijateljuješ, nemoj biti žestok iz okorjeli onaj neprijatelj, Možda jednoga dana budeš prijatelj pa ćete biti stid što se radi i kako se ne Wallahi hadis zlatnim slojima da ga zapišemo. I na svako mjesto ga postavimo, nismo mu dali njegovo pravo. Nemoj pretjerano voljeti da izgubiš razum od ljubavi prema određenoj osobi i onda ona sutra bude tvoj neprijatelj i to ti najteže palo zbog čega se A isto tako kada ne neprijateljuš, nemoj biti žestoki neprijatelj jer ćete možda sutra biti bliski jarani i, i teški prijatelji ovaj, pa će ti biti sramota pogledati mu oči zbog onoga što se radi. Ili ćeš se morati svaki put da se sretneš izvinuti zbog nečega što, što se dešavalo u, u prošlosti. I šesta stvar koju sam htio da spomenem ovdje, iako kažemo neke od ovih stvari će nam najići sigurno kroz predavanje, neke smo spominjali, jeste da čovjek bude umjeren. Da čovjek bude umjeren. I da se drži te sredine da ne bude od onih koje tjeraju ljude od sebe. Kako kaže poslanik sa osaneme, rekao je, in ne minku mu refirin. Ima od vas ljudi koji tjeraju ljude od sebe. Kome je to rekao? Muaz ibn Džebelu i rekao je to u Beju ibn Kabu. Dvije priče su se desile različite, sa dva sahaba. Jedna je vezana za Sabah, druga je vezana za Jaciju. Priča uh, u Beja ibn Kaba je vezana za, ja, za Sabah, a Muazova za Jaciju. I njima je dvojica rekao, kaže, od vas ima ljudi koji tjeraju ljude od sebe. Kada su predvodili namazu, pa su oduljili namaz toliko da su opteretili ljude. Pa je ta umjerenost bitna u svemu. To je taj srednji put oke dalike džalnakom umeten vasatan. I mi smo vas tako učini srednjim, srednjim umetom. Isto tako od grešaka koji se pojavljuju u odgoju jeste da roditelj uči svoje dijete da se ponosi sa onim što on ima od imetka. I da ga uči čija su djeca bogata, a čija su djeca siromašna. I dijete odmah zna koliko para ima, ko je na kakvoj deređi, ko kako vozi sve, ko kako auto vozi sve, on to već zna poredati i zna ko je gdje i klasificira to i zna s kim će se družiti, tako da to je pogrešno. To je krnjav odgoj. Islamski učenjaci se razilaze da li je bolji siromah koji sabura ili je bolji bogataš koji šućura i zahvaljuje. Koji je bolji? To je poznato razilaženje među ulemom. Pa kaže jedan dio uleme bolji je čovjek bogat koji zahvaljuje Allahu i koristi te blagodati to bogatstvo u zadovoljstvo Allaha za uđem. I to dokazuje hadisom poslanika sa osaleme Zehebe ehlu dusur bil uđur Yusallune kemanu salli kama ويسومون كما نسوم ويتصدقون بفضل amwalihim. došli su e, siromasi i kaže u poslaniku, ja, o Allahu poslaniče, odeše, kaže, bogataš sa svim nagradama, ništa nam ne osta. Kaže, klanjaju kako mi klanjamo i postoje kako postimo i kaže, daju, imaju odakle, a mi nemamo. Pa dokazuju tim hadisa. Dok drugi kažu, ne, bolji je čovjek koji je siromašan i koji sabura. I to dokazuju hadisom poslanika, sallallahu sallame, u kome stoji, kaže, siromašni muhađiri će ući u džennet 500 godina prije bogati. A, ko je sad bolji? Prije uđe u džennet, kaže, 500 godina, braću. 500 godina, 5 godina je puno, a 500 godina u džennetu da se naslađivaš. Prije bogatog muhađira. Šta je onda sa drugim ljudima koji nisu ni ensarije ni muhađire, niti su njih, niti osjetili miris muhađire ensarije. A u drugoj predaji koju bileži Tirmizi, je ovo iz predaje vjerodostojne, kaže ući će siromašni muslimani, sad govori općenito šta o, o muslimanima, 500 godina prije, u stvari kaže, ući će bogati muslimani prije siromašni za pola dana. A, pola dana. Ovi će ući na sabah, ovi će ući na podne. Jel u redu? Samo što je tamo dan hiljad godina. Jel u redu? O inne jomen, a inda rabbike ke elfi seneti mima te uddu. I jedan dan kod tvoga gospodara je kao hiljad godina, kao što vi računate. Pa pola dana je koliko godina? Pa opet vam isto, tako. I prvi i drugi hadis. Nema u riječima poslanika sa osrme kontradiktornosti. Jer to je došlo iz svjetiljske, svjetiljske poslanstva. Međutim, šehol islam je sjeo na mjesto sudije i presudio. Šehol sam ibn imije. Kaže, bolji od njih dvojice onaj koji je bogobojazni. I kaže, sve je po takvi. Inne ekremekum inda Allahi et kakum. Najbolji od vas kod Allah su oni koji su najbogobojazni. I presuda da su zadovoljni jedni i drugi. Rahimahullahu ta'ala. Pogledajte Ata ibn Abi Rebah. ibn Abi bio je crnac. Bio je, a, nije vidio na jedno oko, bio je čarav. Bio je eftas, imao je mahanu u nos, nos mu bio plosnat sa tijelom, jeli, sa, sa licem. Bio je šlagiran. Bio je šepav na jednu nogu. Odsječena mu jedna ruka. Pa je nakon toga oslijepio. Ha? Ste vidjeli? Znači, prvo bio je crn, to je, znači, u tim podnebljima e, nije bila pohvalna, jeli, boja kože. Bio je čorav, bi, imao je, znači, problema sa, sa nosom, bio je ovaj, plosat nos, bio je šlagiran, bio je e, šepav, osjećana mu jedna ruka i na kraju oslijepio. Sedam stvari, ne zna se koja teža kojom je iskušan. Kaže imame Zehebi, kad je govorio o njemu u Sijeru, Elaminu u petom tomu na 78. strani, kaže ovako. El imam, šehul islam muftil haram. Ne treba vam prevoditi, sve ste razumijeli. Imam, šehul islam muftija harama. Pored takvih svoj stav. I kako sam se obradovao kada sam našao kod imama Kastinija u njegovom dijelu Lvofejat. On je umro 804. hiđeske godine, ovaj alim kada je govorio o Atau, spomenuo je njegove osobine i onda kaže ovako, kaže, fil ilmu lejse bil džemal, kaže, znanje nije po ljepoti. Ula bil mal, niti je po bogatstvu. Kaže, o innema huve nurun, jadahu Allahu fi sadri men ješao min ibadihi. Kaže, to je svjetlo kome Allah stavlja u srca od svojih robova kome on želi. Subhanallah. Pored svih svojstava kaže šejhul islam, Pa ga je njegovo znanje i njegova takva su ga uzdigli deređe. Kaže se da je živio stotinu godina u njegovoj biografiji spominje i da je obavio 70 hađeva. Rahimahullah ta'ala, jedan od, od, od, od časnih ashaba i poznatih jede alima koji su živjeli u to vrijeme u, u Mekki. Rahimahullah ta'ala wa radijan. Pa su se ljudi okupljali oko njega siromašni i bogati, mladi i stari. Svi su ga pitali i svima je on bio jeli, ovaj izbor sa koga su se, sa koga su se napajali. Isto tako od grešaka u odgoju jeste da se dijete tu a priušti sve što želi. Znači sve što dijete šta god upre prst mora dijete imati. To je pogrešno. Pa je recimo pogrešno da čovjek priušti svome djetetu ono što je poznato kao PlayStation. Ja neću govoriti ovdje sada o televizoru. Jer vjerujem da ste vi televizor davno izbacili svoje kuće. I da to više nema u vašem kućama. I mogu vam kazati da je danas prisutan ovdje među nama Ebu Džahl i Utbe ibn Rebija i Umeje ibn Halef i Ukbe ibn Abi Muajit i Šejbe ibn Rebija i drugi mušrici kada bi vidjeli ove televizore da bi ih iznijeli svoji kuća. Neće se klesti Allahom, ali ja vjerujem da se tako desilo. Oni su, draga moja braća, ubijali svoju žensku djecu bojeći se da ta ženska djeca ne počine nemoral. Šta se danas na televizor? 24 sata televizor radi. U ti 24 sata koliko ima koji je vremenski period gdje su stvari šarijatom dozvoljene? Ne govorim ovdje na zapadu. Govorim za Saudijsku Arabiju, za Jordan, za Siriju, za muslimanske zemlje. Nećete u ta 24 sahata, kada bi se slomili da, da kupite, nećete nakupiti sahat vremena da ima na televizoru ono što se ne kosi sa šarijatom. A šta je onda u zemljama gdje je osnova fesad i nered i kvarenje porodica? Kada je došla Hind bintu Utve ibn Rebija, da dadne prisegu poslaniku sa osaname, kaže i dajte mi prisegu da neće činiti nemoral. Kaže Allahu poslanič, evo tezni teznil hurretu, ja Rasulallah, kaže Allahu poslanič, kaže, zar žena sloboda može činiti nemoral? Pazite, ona je, šta je, žena iz džahilijeta, izlazi i ulazi u islam. I kaže, daj mi prisegu da neće činiti nemoral. Pa kaže Allahu poslanič, zašto, to će prisega zato, pa kako to žena može uraditi? Mušrikin je to govorile, bolan. Pa je, danas su postupci određeni ljudi gori nego nego ovaj što su bili postupci mušrika. Jer oni kada su bili na, na, na moru, kada se uzbrkaju valovi, dove Allaha iskreno, je tako? Dove Allaha iskreno. I čisto se njemu obraćaju. A kada se vrate na kopno, čine mu širk. U idane džahum ilan bar i zahum jušrikuna. Kada ih vrati na kopno, opet širčine. No međutim, dok vidite danas ljude, vrati se na kopno i dovi Aliju ili Huseina mimo Allaha te barake od Jedan od njih kaže, stalo mi je auto usred pustinje. Nema goriva, nema ništa. Ja Allahu, Allahu, al ništa. Kaže, ja Alija, kaže, kad ono sa neba, kaže, čovjek dođe sa, ne znam, kanistrom benzina, sa mu ga u, u, ovaj, u kamion i kaže, ja upali nasti. I kaže, od tada ja ne volim, nego dovim samo Aliju. Pa mušik je, ovi su bili bolji. Ovi samo na moru, kada im je muka, oni su bili tada, no međutim na kopru su bili sigurni, pa misle da su sigurni, od Allahove kazne Azeođel, pa dove druge mimo Allaha Azeođel. A ovaj i u najtežim momentima ne dovi Allaha te barake od teba. Na ovim a, a, PlayStationima imaju stvari koje kvare razum djece. A to je što se djeca vežu za određene likove koji ne postoje. I polaže nadu u te likove. A da ne govorimo o vrstama nemorala koje su tu otvorene. Kako, kako upoznati djevojku ili kako, uh, kako ukrasti auto ili kako auto ići po ulici pa uznemiravati ljude ili kako ubiti policajca ili kako. Sve je to prisutno. Znači na tim igricama je prisutno. I onda kada na kraju pobjedi iziđe mu djevojka gola ili, ili skromno jako obučena i onda joj može mijenjati odjeći i tako dalje. A imate igara gdje se mora mesčin srušiti da bi išao dalje. I dođeš i džamija ispred tebe. Ako hoćeš dalje do kraljice, moraš džamiju srušiti. Pa kažem, to je samo igra, ja to rušim. Nije to igra, to je odgoj, to je terbija. Samo se to pokazati nekada kasnije. Jer ti si je srušio na, na ekran, nakon toga ćeš je srušiti u svome srcu i nećeš je, Allah zna više kada ćeš se, kada ćeš imati u svome srcu. Neka niko ne shvati da mi kažemo djeca se ne trebaju igrati. To je pogrešno. Nek se djeca igraju. I djeca moraju se igrati. I ko želi djeci uskratiti igru, taj nije shvatio kakav odgoj djece treba biti. No međutim, jedno je da se djete igra, a jedno je da se djete kvari. To su dvije različite stvari. Pa mu udovoli igru, taman bio i PlayStation, ali igra koja je, znači, koja mu je korisna da slaže nekakve kockice gdje mora mozak uključiti. Ili čak da se igra i drugi igara koje nisu, znači koje ne, ne, ne, ne prouzrokuju u njemu tu terbiju, znači nasilja koji će on kasnije, koji će on kasnije ispoljiti, znači, u svome, u svome životu. Jedne prilike je jedan od, od eh, izviđača neprijatelja došao u Endelos. I našao je djecu kako ba, bacaju koplja. Svi bacaju koplja, a jedno dijete tamo negdje na strani sjedi i plače. Pa mu je prišao, kaže, on je došao da vidi da oslika situaciju, šta je? Kaže mu, što ti plačeš, šta je? Kaže, ja sam promašio cilj. Bacio i promašio i plače. Pa dobro, kaže, šta, šta ako si promašio? I bacio, promašio jedan put. Čemu je problem? Kaže, znači da sam ja, kaže, a, a, promašio sam i znači da sam nesposobno da pogodim cilj. I kaže, ja ne mogu biti borac za istinu. Ja ne mogu pogoditi cilj. Nema odve nikakve koriste. Podajte razmišljanje jednog djeteta. I on se vratio svojima, kaže, ne, kaže, ne dirajte, kaže, u njih, dok tako djeca razmišljaju, kako razmišljaju odrasli. Drugi je čovjek došao u džamiju i našao djete i vidio ga kako lijepo klanja. Kaže, čije je ovo djete? Pa mu kazao da je to jetim. Pa kaže, dobro, otišao mu i kaže mu, hoćeš li da ti ja budem kao otac, da te ja izdržavam, da budeš kod mene, Kaže, hoće da imam šartove, imam uvjete. Pogledajte, je tim postavlja uvjete. Jedna treba da si jedna dočekao da te neko prihvati. Kaže, imam uvjete. Kaže, dobro, kakvi su uvjeti? Kaže, kad budem gladan da me nahraniš. Kaže, mogu. Imam mogućnost. Kaže, kad budem žedan da me napojiš. Imam, kaže, mogućnost. Kad kaže, budem bez odjeće da mi kupiš odjeću. Kaže, svakako. Imam mogućnost. Kaže, i kada se razbolim, da me liječiš. Razbolio sam se da me liječiš. A kaže, to nemam, to nije u mojoj ruci. E onda me kaže, pusti. Kaže, pusti me, pa je onda citirao ajetu kome uzvišen je Allah te baro tala kaže, Lilladi halekani tehu je jehdin, Walladi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fehu huwa yashfin. Pusti me kaže onome koji me uputio, koji me hrani, koji me poji, a kaže kada se razbolim, on me liječi. Ostaje me, kaže onda mome gospodaru Tebarak i Otara. Dijete je tim, to govori. Ma nije to došlo sa neba, nije on po, po, po, poslanički nadahnut. Nego je znači to došlo od terbije, znači da je to dijete odgojeno bilo ko svojih roditelja pa da je ostao jetim ili da ga je, ili da ga je odgojio neko drugi. U svakom slučaju, tema odgoja je velika, široka. Može se o njoj govoriti puno, ima mnogo detalja, koji su bitni za spomenuti i mislim da je nužno poznavati ove stvari da bi čovjek mogao ispravno zgojiti svoje dijete. Molim Allaha te barake o teala da nam olakša da nastavimo govoriti o, o temi odgoja i da popravi naša stanja i da izvede muslimane iz poniženja u kome se nalaze i da pomogne obespravljene muslimane i da uništi sve one koji spletkare protiv muslimana.